Եթերում բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում նվարդ Ալեքսանյանը։ հայ անվանի արձակագիր Լևոն Խեչոյանը այսօր կդառնար 60 տարեկան եւ իր արվեստի երկրպագուների գրչակիցների հետ կնշեր Հոբելյանը ու մեզ կներկայացներ իր հետագա ծրագրերը։ Ցավոք Լևոն Խեչոյանը 2 տարի առաջ հեռացավ կյանքից։ Նրան տարավ ամբուժելի ցավը։ Ժամանակ առաջ Բամբեր հաղորդաշարը անդրադարձել է Լևոն Խեչոյանի սպասում եւ երրորդ ворթին պատվածքներին իբրև խոնարում տաղանդավոր գրողի հիշատակին օրվա եթերաժամը եւս մեկ անդրադարձ է նրա արձակ գործերին։ Լևոն Խեչոյանի պատմվածքների գեղագիտական առանձնահատկությունների մասին խոսք ասելու համար պետք է ծանոթ լինել նրա ողջ ստեղծագործությանը, քանզի նրա յուրաքանչյուր գործ ամբողջը ներառող ասկապատումի մեկ պատկերն է՝ դրվագը, հերոսներից մեկի պատմությունը, դիմանկարը։ Պատմվածքները իմ համոզմամբ հանդիսանում են Խեչոյանի առաջին գործի խնկի ծառեր վիպակի յուրօրինակ շարունակությունը։ Ասես ընդլայնելով իր ստեղծած աշխարհի դերույթները, գրողը տեսադաշտ է բերել մոռացված հերոսներին, կամ էլ լրացրել է ընթերցողին արդեն ծանոթ հերոսների կերպարները նրանց կյանքի, խառնվածքի թույլ եւ ուժեղ կողմերի մասին նոր բացահայտումներով։ Սակայն թող թյուր կարծիք չստեղծվի, որ խոսքի միևնույն առանցքը ենթադրում է միապաղաղություն ու միօրինակություն։ Լևոն Խեչոյանի պատմվածքներից յուրաքանչյուրը ընդհանուրի մաս կազմելով հանդերձ անկրկնելի է իր նկարագրով։ Պարզապես գրողը իր ստեղծագործությունը հիմնել է իր արմատի վրա, ինչն էլ դարձել է խոսքի հզորության անսպար ակունք։ Ստեղծագործական աշխարհը իր միջավայրն է, հերոսները իր հարազատներն են, դրացիները, ընկերները, ծանոթները։ Հեղինակը մերթ իր պատմվածքների գործող անձերից է մերթ այս կամ այն հերոսի երկփեղված եսը, այլապես անհնար կլիներ նման կերզգայուն շնչառությամբ ներկայացնել ասելիքը։ Լևոն Խեչոյանը իր հերոսների ճակատագիրը, նրանց ուրախություններն ու դառնությունները ոչ թե սեփական մաշկի վրա է զգում, այլ կրում է մաշկի տակ, խառնում իր էությանը, ստեղծում մի կենսատարածք, ուր մարդն ապրում է միֆի ու իրականության, ներդաշնակության սահմանագծում, եւ հենց նման միջավայրին են հասու շուրջ բոլորից եկող ձայները, մտքի հերուներից վերած արձագանքները եւ իր հերոսները զգայունությամբ կարողանում են տեսնել նաեւ աներևույթը։ Խեչոյանի հերոսներին պետք է դիտարկել ժամանակները միահյուսող, բայց եւ ժամանակ չառնող աշխարհում, ուր իրականի ու անիրականի սահմանագիծը հատում է մարդը իր արարքներով։ Ասել է, թե ընտրությունը մարդուն է տրված, թե ինչպես կարձագանքի իրեն տեսանելի նշաններին եւ հոգում զնգացող ձայներին։ Պատմվածքներում աննշան մանրուկն էլ ասես քննախույս հայացքի տակ է, ավելին, այն դառնում է հերոսների հետակաճակատագիրը, նրանց կենսակերպը կանխորոշ որոշող հզոր նշան։ Շատ պատվածքներ գրվել են առաջին դեմքով, ինչն առավել ջերմություն է հաղորդում գործերին։ երկու կրակոց պատմածքում տան պահապան ծերացած շանը հորեղբայր Սարգիսը երկրորդ անգամ դրել է ապրանքատար գնացքի վագոնը եւ ուղարկել հերոները։ Շան Որնոցը ականջների մեջ հայրս առավոտից մինչև ուշ գիշեր սարսափելի խմեց գյուղի ճաշարանում։ Երբ դուրս է եկել ճաշարանից, քիչ հեռվում տեսել է օթեղեն, օթի մեջ վառվող, օթի միջով գնացող մի կրակ գնացել էր կրակի հետևից, եւ այդ կրակը մարդուն տարել է այլևայլ ճամփաներով, միանգամայն փոխելով նրա կյանքը։ Ջորի Մամբրեի կնոջ հետ ունեցած կապի պատճառով նրան հերացրել են աշխատանքից, ընտանիքը լքել է նրան։ Մարդը հուսահատությունից որոշել է ունեցած բնատուր նկարչական ձիրքով տեղի եկեղեցին Մամբրեի կնոջ պատվին նկարազարդել։ Սա փորձ էր փարատելու շրջապատի արհամարական վերաբերմունքը իր նկատմամբ, ինչու հենց եկեղեցի չանեցին, որովհետև ուզում էր նման ինքնավերադարձով հետ բերել իր կորցրած կարևորությունը, արժանանալ ընտանիքի համագյուղացիների ներողամտությանը։ Եկեղեցին նախշազարթելու փափագը նրան թույլ է տալիս համեմատվել աշխարհահռչակ Միքելանջելոյի հետ։ Նրա օրինակին հետևելը նշանակում է մնայուն գործ թողնել եւ իր պարագայում դա ապրելու, կյանքը շարունակելու պայմանը կլինի։ Իսկ եկեղեցին պիտի նախշազարթի իր կյանքում պատահականորեն հայտնված Ջորի Մամբրեի կնոջ ուղափի պատվին, քանզի միայն այս կինն է ընտանիքից, գործընկերներից, համագյուղացիներից լքված տղամարդուն կապում կյանքին, նրան մարդահաշիվ տալիս։ Սակայն հանգամանքների բերումով եկեղեցուն դուր են դնում, կողպում եւ ցախողվում է մտահղացումը ու մի օր էլ, երբ բարձրացավ եկեղեցու գմբեթ ծրված խաչը ուղելու, այդ պահին օթեղեն կրակը նորից երևաց եւ հայրս անշտապ անկայուն քայլերով գնաց նրա հետևից։ Այդ օրը աշխարհը ներկող մի կարմիր գույն եկել թպրտում էր նիարդերիս մեջ։ Ուղափը ընդվզում է Սիրեկանի մահվան փաստի դեմ եւ եկեղեցու գմբեթի ուղությամբ հրացանից արված նրա երկու կրակոցը Մերիալի հոգին դարձնում է արնաթաթախ թրջուն, որը գալիս թարում է դպրոցի բակի խնձորենու ճյուղին եւ այլևս չի հեռանալու։ Նրա ներկայությունը միշտ զգացվելու է։ Մարդու հոգու ամայությունն է նրան պատեպատվել եւ մեռնելուց հետո հոգին վերադարձել է հարազատ միջավայր, վերջնական հանգրվանի համար։ Պատմած ընթացքում այդ հանգրվանը դառնում է տոհմի պատմությունը, ու եկեղեցու գմբեթից օթեղեն կրակին հետևած մարդը սերնդե սերունդ հայտնվում է իր զարմերի երազներում։ Ժողովուրդը վազում էր, ջհուտ մուկուչի մորիկին տարել էին գոմերը խեղտելու, Այսպես է սկսվում ամբողջը պատմվածքը։ Ջուհուդ Մուկուչը տեղափոխվում էր քաղաքում ապրելու, իսկ Շանը չէր ցանկանում որևէ մեկին թողնել։ Քանզի Խեչոյանը բարերի ընտրության ամենայն խստությամբ էր վերաբերվում, հենց առաջին նախադասության մեջ ջհուդմականոնը, որը մեզանում դաժանության հոմանիշ է, հուշում է, որ շունը դատապարտված է մահվան, եւ ահա անսիրտ անզգա մարդիկ շտապում են թամաշայի, Դրան հակառակ մարդկանց կուտը արտնացնելու եւ շամփրկության թակուն հույսով հեղինակը նկարագրում է կենթանու գեղեցկությունը, տան օջախի պահապանի ունեցած դերակատարությունը նրա մակրամակուր սպիտակ գույնն ու երբեք ճուղվող դարձդարձիկ փոչը նրան վեհ ու անպարտելի տեսք էին տալիս։ Հաբելտացուի պատմածից բոլորն էլ տեղյակ էին գայլերի պատմությանը ասում էր փայտի էի գնացել աշուն էր գիշեր էր գայլերը վրա էին տվել չգիտեմ ինչքան եմ գոռացել մեկ էլ տեսնեմ ջերմակ ջերմակ մոմի նման վառվող մի բան ընկավ գայլերի մեջ բոլորին ցիրուցան արեց քշեց ծմակուտները Նրա բացառիկ սպիտակության համար կանայք ասում էին. Սուրբ Սարգիսի շանը շատ է նման։ Ասում էին, հողեղին ոչ մի կենթանի այդպես ծաղկած բալինու ջերմակությունը չի կարող ունենալ։ Շրջենտրոնից ոդկով գյուղ եկողները գիշերով, եթե քոր կամրջի մոտ երկող ջրահարսների էին հանդիպում ու ընկնում նրանց մայքի տակ, մորիկը մի ակնթարթում գյուղից հասնում էր ջրահարսներին քշում ճաճուտների խորքերը։ Ազատում կորած ժամի մոտ սատանաների շուշկալի մեջ ընկած որսորդներին։ Եվ հեղինակը այս կարգի նաև այլ մանրամասներ է ներկայացնում, շեշտելով մարդկանց հավատարիմ ծառայած շանաժանիքները եւ ակնհայտ է դառնում, որ դաժան տեսարանը դիտելու եկածների մեջ քիչ չեն նրանք, ովքեր տարբեր փորձանքներից փրկվել են հենց մորիկ շան օկնությամբ։ Եվ հիմա այդ մարդկանց է տրված որոշելու կենթանու լինել չլինելը։ Հեղինակի մտահղացմամբ ամբողը հիմա ընտրության հնարավորություն ունի։ Իր դիրքորոշումով կամ կարող է մնալ վայրենի բնազդներով առաջնորդվող ամբողի կարգավիճակում կամ էլ դառնալ իր մերձավորը դարձած կենթանու դատը պաշտպանող երախտագետ ու գտասիրտ մարդկանց խումբ։ Վերջինի դեպքում նրանք կարող են համոզել շան տիրոջը, ջուհուդ մուկուչին, հրաժարվելու դաժան որոշումից։ Սպասումը երկարաձգելու համար հեղինակը շատ նուրբ ուրվագծերով է նկարագրում մինչև գոմեր ընկած ճանապարհը, ամբողը գնում է հենց այն վայրերով, ուր մորիկ շունը փրկել է նրանցից շատերին։ Այս ամենը մի վերջին հիշեցում է մարդուն մարդ պահող գտասրտության եւ հոգուվեհության մասին, որին սակայն այդպես էլ չանսած ամբողը։ Եվ երբ քսի տված շների ոհմակը խեղտում է մորիկշանը, բնության գեղեցիկ պատկերները այլևս չեն երևում մարդկանց, քանզի իրենց անմարդկային պահվածքով նրանք կոշտացրել են իրենց հայացքը եւ կորցրել գեղեցկությունը տեսնելու ունակությունը, այսինքն մարդը հեռացել է ինքն իրենից։ Սա է հուշում պատմածքի ավարտը այդ ձմռան դեպի յուղ փչող փոթորկող կամիներից հետո գառնանը ոչ մի սպիտակաթերթ բալենի չծաղկեց, իսկ քոր կամուրջը լքած ջրահարսերը այլևս չվերադարձան եղեգնուտ։ Սրտու խնձորներ պատմվածքը ունի պատկերային այնպիսի համակարգ, որ ասելիքի սուր ելուստները չերևացնող ներքնատեսությունը մեկնակետ դարձրած Լևոն Խեչոյան գրողի ստեղծագործությունում այն կարելի է դասել ընթերցողին առավել դժվարին բացվողների շարքում։ Երեքամսյա բացակայությունից հետո գլխավոր հերոսի Մինասի տունդարձով է սկսվում պատմվածքը։ Նրան դիմավորողները հայտնում են, որ իր բացակայության ժամանակ բժիշկը իրենց տանը իր մահճակալին է քնել։ Մինասը տուն հասնելով տեսնում է, որ կինը տան կտորին է, ծառից թթու խնձորներ է փոկել ուտում է, աչքերի խորքում պեցկլտոց կա, այդ կայծերին հասնելը Մինասին անհնար է։ Պատմվածքը թվում է պետք է շարունակվի ընտանեկան մի շատ սուր դրամայի խելահեղ իրադարձություններով։ Կնոջ անհավատարմությունը ընտանիքի կործանման պատճառ կարող է դառնալ։ Տան տղամարդու համար կատարվածը ողբերգություն է, սիրած կինը դավաճանել է իրեն եւ ուրիշի երեխան պետք է իր տանը ծնվի։ Սպասվելիք խոսքն ու զրույցը, վեճը, փոխադարձ վիրավորանքները, դառը հետևանքների տանող կտրուկ որոշումները անսպասելիորեն տեղափոխվում են մինասի ներաշխ աշխարհ, ասես անցնում են երկրորդ պլան, ընդհատակ, բայց միաժամանակ հառնում այնպիսի ուժով, որ միայն արունալի ու դաժան տեսարանները կարող են համեմատվել այդ ամենի հետ։ Իմ խոսքը վախենամ անզոր կլինի արտահայտել հերոսի հոգեկան խռովքի տեսարանները, որոնք թվում է աշխարհասասան են, չէ որ մարդու ստեղծած ընտանիք աշխարհն է փլուզվել։ Արյունոտ, քանզի մարդը բյուր անգամ մտքում մերցնում է կնոջ երեխային, մտովի նրան տնելով փողոսի մեջ տեղում, որտեղով մտքերի մթին հեղեղից ծնված վայրի արչարների նախիրները պետք է քարատրոփ անցնեն։ Պատկերները մեկը մյուսին գերազանցում են, վրեժխնդրության դաժան թելադրանքով Շուժն ամեն ինչ կրակված է, հողը գվվում է, լեռները, անդունդները ցնցվում են։ Նորից կատարվում է անսպասելին, բեկվում են մտքերը։ Արջևից գալիս է սպիտակ ցուլը, 4 ոտքերի արանքում է պահում նորածնին, մութ սև ցուլերի նախիրն անցնում է եւ պատվածքը շարունակում է նոր ելակետով։ Դժոխային իրանամերժ դաժանությամբ լեցուն մտքերի միջից լույսն է երևում եւ բացվող լուսաբացը իր հետ բերում է մի շատ կարեւոր որոշում։ Կողքին քնի մեջ տնքում է կինը։ Դպրոցում բարձր դասարանցիները հոգնեցնում են նրան։ Ինքն ամբողջ գիշեր բաց աչքերով առաստաղին է նայել։ Ուժասպառ է, այդքան ժամանակ մարտնչել է երեխայի փրկության համար։ Լևոն Խեչոյանին ճանաչողները գիտեն, որ նա մասնակցել է Արցախյան պատերազմին, եղել իր հայրենիքի զինվորը։ Անհնար է, որ նրա ստեղծագործությունը չխառնվեր պատերազմի թեման։ Ծնվել են պատմվածքներ, սև գիրք, ծանր բզես վեպը։ Հողի դողը պատմվածքի մասին շատ է խոսվել եւ գրականագետների գնահատմամբ թերևս հայ գրականության Արցախյան պատերազմի թեմայով գրված կատարյալ գործերից է։ Ամեն անգամ կարդալուց թվում է պատերազմը ծմրուր ապրածներից այն երևում է հոգեբանական նոր շերտերով։ Ջոկատը հենց նոր ազատագրված գյուղում է։ Հրամանատարների նոր հրամաններին սпасող զինվորները գրած տարապանքներից տենդահար են, ծարավից ծրտից ու արևից ճակճկած շուրթերով ոչ կարողանում են ծիծաղել, ոչ էլ լացել։ Երկուսն էլ անտանելի ցավ են բերում, պատերազմի ցավն է։ Պատերազմի ժամանակն է իշխում շուրջ բոլորը։ Նրա սև դյութանքի տակ են ողջերն ու մեռածները։ Կյանքն ու մահը այնքան են իրար խարդված, որ ողջերի միջով անընդհատ զոհված ընկերների ստվերներն են անցնում։ Եվ զոհյալների ուրվականների ներկայությունը ամենևին էլ արտարոց չէ, քանզի պատերազմում հայտնվածների կենքի ու մահվան սահմանը տարանջատող պահն է, ակնթարթը, որի հրեղեն սլացքն է ճակատագիր տնորինում։ Եվ այդ ամենից հոգի ձերբազան ազատելու հերավոր հույսով հայրենիքի զինվորը իր տոհմի Կերդաստանի զավակի սրտազարգով է զգում հողի դողը։ Հաճախակի մեջ բերվող հողը դողում է ոդքերից տակ միտքը, նկարագրվող դեպքերին առավել ուժգնություն, խոսքին տագնապ է հաղորդում։ Ասես ողջ երկրագունն է դողում պատերազմի հարվածներից, նրա բերածվող բերգություններից, եւ բոլորս ընկերանում ենք իր կորած ընկերոջը փնտրող հերոսին։ Սերոփին չեք տեսել։ Ջոկատից ջոկատ անցնում հարցնում է մեկը, եւ որոնումը չի ավարտվում պատմվածքի ավարտով։ Եվ մեր չտեսած չճանաչած Սերոփն է դառնում պատմվածքի գլխավոր հերոսը։ Մի քանի հատվածներից հետո հեղինակը Սերոփին Սերովբե է կոչում, այդ կերպ ակնարկելով զինվորի զոհվելու մասին ու այդ ամենով առավել է ընդգծում պատերազմի ահեղությունը, նրա 1030 դաժանությունը։ Բարեկամներ, այս պահին ծեզ ենք ներկայացնում Լևոն Խեչոյանի ամբողջ պատմվածքը հեղինակի ընթերցումը։ կտրես սանդախով շներին, կտրուկ չեն դարձավ, չգիտես դուվ է ուզում գնալ, դու ժողովրդի հետ իր ետևի սարքը, իրոջ մոտ տպելու նրա ոտքելու, թողուկն ու չկրացած իպրև քարե վերցնում, դրանց թողեց մոտենալ, մատների արանքում մամլացունը կսեց բերանը ասած, էլորնել դաշտում մամի դեր կծել, դրա ներքևի շերտունքը աննկատելի դողում էր, լսումներից ոչ մեկ ձեր չհավատացին,

տնտեսյան աշնանավար սերմուս տակցելերով ոչ իջեցրան ջերվազի դեպիկում։ Նրա մակրամակուր սպիտակ գույնը երբեք չուվող դասադասի պոչը նրան վեր ու անպարտելի տեսք էին տալիս հաբիտացի պատմասից բոլորն են տեղյակ են, կայների պատմությանը, ասուներ, կայների գրացել, ասուներ, գիշերեր, կայները վրա էին տվել, ասուներ չգիտեն ում, բայց գորում են, չգիտեն ինչքան էի գորացել, մեկ է տեսնեն, ճերմակա ճերմակ, մոմինման կարվով մի բան ընկավ կայների մեջ, իրումերը բոլորին սիրության արեց, շետ զմատուտները, նրան բացարիք, ուտակյանը մարկանայք ասում էին, սուտ սարկիսի շանը շատ է նման, ասում էին, հողերեն ոչ մի կենտանի այդպես ծաղկած բալենու կերնակություն չի կարող ունենալ, շրջկեն տողոնից ոտքով գյուր եկողները գիշերով եթե քոր կամուտի մոտ երգով տերահասկներ էին հանդիպում ունում էին նրանց մայքի տակ, որիկը մի ակնթարթում դուպից ասում էր տերահասկների գյուր տարկտների ոտքերը, ասատում էր կոտրաչանի մոտ սատանաների շրջկանի մեջ ընկած նաև ոտքերները, սվաստիկացում են կամին գերքի նման կարտացեք շում է, հովումները շները կտրեցին նրա ճանապարը, երկու տեք նայում էին իրար, նրանք մորիկին տեսնելիս միշտ էլ ճանապարհները փոխում էին նրա անօրոքջան հասնող դիտակությունից բացեցած հիմա նրանք կախկանցում էին իրար կծոցում ու չէին հավատացնում մորիկին մոտենալ հետո նույն համաչափ կայքով ստեղծվածել ամբողջն բացել որ ինձ դեպի հարայրոցի շները քիչ էին բորբոքում իմիջալոց Գյումրի շրջում աննկատելի դողում էր, տեսողներից ոչ մեկ ձեզ չհավատացին նրան, ամբողջ կորտնվեցյան շների համար տարածություն թողած գորշ պատի պես գյուղի ճանապարհը փակած լուր կանգնած սպասում էր։ Շները ձնագնդից ոգևորված ներվեցին, որիկը մի հարվածով երկուսին տապալեց, որոշին կրծքով այնպես խփեց, որ այն երկար ժամանակ չէր կարողանում բարձրանալ ու դարձավ ինքս ջուր էր ուսում գնալ, թե ժողովրդի ես իր ետևից բացող կիվոց մոտ հատվելու նրա ոտքերին, ժողովրդն ու կուչել կվացավ, իբեր կարևեցնում չտողեց։ Դրան մեծ ծեմացյունը ծեսպերանը ու շերտուված ամբողից ծեսեցալով մի տուներ տուների մեջ, շունը դարձյալ համաչակ կայքով սկսեց բացել, կարճատես, հանգստացած ամբողն էլ բացեց, ջուրն ու կուչել շալվարը կոչկելով տրակտորի ծանուտին որա ավակ կաշվելու չլինեի, ապված սիրումները ծրմախովի հետ էլ չեն փոխի, նրա կապտավուն ստվերը, իտակ ձյան վրա հարագու երկար երկար էր, մարմիտ նասած, այ կես չումում, դրանց ոնց ավլեց իր սկեց, ասած ուզում է դրանից տասնում գատ չեք զանել լինեն, բանդուր չի գա, ապել պատենան ճոպ ջերմակ է, դրա համար էլ աչք պատան չի բրնում, աղտեմի հրասան լիներ, ամբողջ փոփոխավոր մեկին ուղարկեց դոկտոր Բագրատին, ասաց հավատացածը, գրած դիտան դուլարել չի բռնի, որ տնտեսյան 15 շները հորինել տակ սկսումների չէին ոգևորում, մի քանիսի կաննեցին, արմատիկների մեր ոտոտում ու գուզերին մեկին, հետո էլ ետ դարձան ու գնացին կոնտնտեսյան գոմերի կողմը հովիվներից մեկն ասաց ապսոս, որ նոր տանիքը չկար, տանիքը լիներ ձերված պատեր կլուծեր, ելի հետևից է խփում ուղի կամորսուքին։ Պետոսները դրա ճակատին նայեց գումերի դիմաց գորշ տարին, բոլոր սենսերները սահանակի ճակատներից դրած նայեցին գորշ քարտուկտանին, ասաց այս պատկեսու մտնելի հետ խավում։ Բոլորս նորից նայեցին ու չտեսան այդ մեծանցանն նկարահատած էր, որ նա այնտեղ մեկների հետ է խաղում։ Հովիվը երկու ծերքի դուք մատները դրեց իրանը երկար, կատ, ուսով ու տագնապալի սուլեց մի քանի անգամ։ Նայող չտեսնողների սասած գալիս է։ Մենք էլ ճակատի սկզբները պապակներով կրտեցին։ Կքեզ, ասաց գալիս է, ընտեղ իր արեսի վերաբերան տասեց ովորում։ ուսուցիչներին, որ իրենք ընտրում կերավարները իբնակում։ Սպակոն վարկիպային որան, ես անտեղ շիրնել է ծանրապարտ է, որում շիտանը ապրումը չէ, նա ասում նկատելի կուտատեր, լսողներից ոչ մեկը ձեր չհավատացին նրան, ոչան սալիկը աղագին տարածքում կտրած եկավ հաստավորումներին, դեպի կուները գնացող շները նրանց ապոխվածքը տեսած նորից եկան, հոսումներից մեկը ճանապարին հասմիջում էր չարդել, ապոր մորիկին համընտան սպասեց, սպասեց ու վերևից ներքև հացրեց մեջքին։ Սայտակուն սարսի վրա հազարի թապիս ոտները բակից պախան կիսանկած մի կիչ սարեց ու առանց կաղկանցի ոտքի կամնեց։ Հարվածեց հրակուսակ պոչած դալիկը ներվեց առաջ, նա սրընթաց, հասավ մտանետերի ոտքերի տակ ու որսացա մորիկը։ Մորիկ այդպիսի հացատման չեր սպասում ու հանկարծակի եկավ, մյուշներն էլ Look, Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն նվիրված էր հայ անվանի արձակագիր Լևոն Խեչոյանի 60-ամյակին։ Հաղորդմանը հնչեց Լևոն Խեչոյանի ամբողջ պատմվածքը հեղինակի ընթերցումը։